الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا جل جلاله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إخوة الكرام قولنا اليوم إن شاء الله عن تحذير الأنام من الهجر وقطيعة الأرحام بإذن الله الكريم كتك الجمعة يليو تتكم بشانا كوسيانا قولييت إسمايو تحذير الأنام تحذير الأنام kuwatahadharisha watu min alhajri walqati'a kutokana na jambo la kuhamana kadhalika jambo la kukata udugu ndugu zanguni katika imani nimeyatanguliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika kitabu chake fahal asaitum ninyi mmeboreka kwa hilo au kama inavyosemwa fahal asaitum kuwa ninyi mmependezekewa na mkakunjuka in tawallaitum pale ambapo mtatawalishwa ninyi katika nchi ya Allah katika ardhi ya Allah an tufsidu fil ardh mkafanye ufisadi katika ardhi watuqatti'u arhamakum na mkakata udugu wenu كيش الله سبحانه وتعالى كسيما أولئك الذين لعنهم الله هاون ديو والأنباو الله سبحانه وتعالى أنا ولاني فأصمهم ناكواتي أزيوي واو هو يسكي يالي يليبينيشنا الله سبحانه وتعالى wa ama absarahum na akawapofoa macho yao awaoni haki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zanguni katika imani suala la kukata udugu ni suala ambalo wengi katika sisi ni wahanga wa hilo bali tuseme tu kwa lugha ya jumla ni janga ambalo limekumba walimwengu kama siyo mimi basi ni wewe kama siyo wewe ni yule iko namna moja au namna nyingine tayari ashaleta janga hili katika familia yake suala la kukata udugu ikhwatul kiram ilamu rahimakumullah ndugu zanguni wa bora jueni Allah subhanahu wa ta'ala akurahimuni hakika miongoni ma amara Allah bih wayale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha kwayo ni suala la silatu rahim suala la kuunga udugu miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha ni suala la wewe kuunganisha udugu wako bali ushahidi wa hili kuwa Allah ameamrisha ni aya iliyotangulia hivi punde aya ya kwanza katika suratu nisa aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham na muogopeni Allah ambaye ninyi muombana kwaye kadhalika ogopeni jambo la kukata udugu ndugu zanguni katika imani bali suala hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha pale aliposema katika suratul ra'd aya nambari 21 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل wale ambao wanaunganisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha yaunganishwe nalo ni jambo la udugu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha jambo hili liunganishwe bali ninyi ndugu zanguni katika imani mnafahamu fika kuwa miongoni mwa da'wa ya mtume alayhi salam pale tu alipoingia katika mji wa Madina kama ilivyokuja hadithi ya sahabiyun jalil Abdullah bin Salam anasimulia Abdullah bin Salam عند الإمام أحمد لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة alipofika tu mtume alayhi salam katika mji wa Madina awwalu ma samituhu yaqul lilikuwa jambo la mwanzo mimi kumsikia mtume alayhi salamu akisema kisha Abdullah ibn Salam akataja hadithi ya mtume alayhi salam jambo la mwanzo miongoni mwa mambo ya mwanzo mtume alayhi salam alipoingia katika mji wa Madina mwanzo katika mambo ya kuyasema alisema maneno haya yafuatayo akawaambia watu ya ayuha nnas afshu salama wa at'imu at'ama wasilu al-arham وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام mtume alayhi salam katika maneno yake ya mwanzo anaingia katika mji wa Madina anawaambia watu wote ya ayuha nas enye watu ninyi afshu salam zagazeni sambazeni salamu وأطعموا الطعام nalishaneni chakula wasilul arham na unganisheni udugu wasallu billaili wannasu niyamun na swalini katika nyakati za usiku hali ya kuwa watu wamelala tadkhulul jannata bisalamin mtakuja kuingia peponi kwa amani kabisa haya ndiyo maneno ya mtume alayhi salam mwanzo anaingia katika mji wa Madina anahimiza watu wafanye haya. Moja katika hili ni suala la kuunga udugu, bali sio tu kuingia Madina. Sio wakati anaingia Madina, ninyi mnafahamu kisa maarufa cha Abi Sufyan radhiyallahu anhu alipoulizwa na Heraklo katika mji wa Maka. Hapa inazungumziwa ikiwa Maka, sio suala kuingia Madina. Heraklo anamuuliza Abu Sufyan madha yaamurukum huyo aliyekuja kwenu huyo nabii huyo anayedai kuwa yeye ni nabii anakuamrisheni nini Abu Sufiani anasema wakati huo ni kafiri yakul anasema i'budullaha wala tushriku bihi shay'a muabuduni Allah wala msimshirikishe naye chochote واترك ما يقول آباؤكم وفي riwaya watruk ma yaabudu aba'ukum na achaneni nayo kabisa yale yanayosemwa na babu zenu au achaneni nayo kabisa yale yanayoabudiwa na babu zenu baba zenu kisha Abu Sufiani akamwambia hiraki wayamuruna bisalah na anatuamrisha sisi jambo la swala kadhalika wasidq na jambo la kuwa mkweli mtu walafaf na anatuamrisha sisi suala la kujizuia kutokana na mambo ya haramu wasila na jambo la kuunganisha udugu haya yote haya mtume alayhi salam mwanzo wa dawa yake hapo tunazungumzia mwanzo wa dawa yake bado akiwa katika mji wa maka anawaamrisha watu hayo ndugu zanguni katika imani kitu cha ajabu adilla katika Qur'an vile vile katika sunna zenye kuamrisha suala la kuunganisha udugu ziko tele bali wengi katika sisi wamezitupa dalili hizo nyuma ya migongo yao na ndiyo pale ukaiona jamii ugombi hauishi baadhi yao kwa baadhi yao kuna chuki baadhi yao kwa baadhi yao wamehamana baadhi yao kwa baadhi yao ndugu moja wamekatana bali watu wanafikia hadi ndugu moja wanauana watu wamefikia hapo iko wapi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala yako wapi mafunzo ya mtume alayhi salam kuhusiana na dalili zote zile hapa nimetaja sehemu katika dalili ukiipekua Qur'ani utabaini kuwa suala hili lina dalili tele uko wapi wewe muislamu wa suala hili na wengine mko hapa twazungumza maneno haya kwa sababu ndilo gonjwa hili katika jamii suala la watu kukata udugu wao na wala hawajali ndugu zanguni intabihu zindukeni hili ni jambo la hatari sana, ni jambo baya sana, bali wanachuoni wanataja katika mabaya ya jambo hili ni pale waliposema alilmi kwamba miongoni mwa ubaya wa wewe kukata udugu isije ikakudondokea laana ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, kama zile aya tulizotanguliza mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema hao ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawalani wao angalia ndugu yangu katika imani usije ukatolewa ukaweka mbali kutokana na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala bali angalia uzito wa jambo hili angalieni uzito wa jambo hili hata kama mzazi wako ni kafiri hata kama mzazi wako ni mshirikina watakiwa umuunganishe tu na yale yake anayekuamrisha katika maasiya usimkubalie lakini udugu bakie pale pale angalieni katika hadithi sahihi ya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma mama yake Asma bintu Abi Bakar amefanya safari kumtembelea Asma binti Abi Bakar Siddiq Asma bintu Abi Bakar akamuuliza mtume alayhi salam akataka fatwa kwa mtume alayhi salam kwamba mama yangu amenijia mama yangu amenijia na yeye ni mshirikina je nimuunganishe mtume alayhi salam alichomwambia alimwambia swili ummak muunganishe mama yako pamoja na ushirikina wake pamoja na kufuru yake tuko wapi sisi ambao imani ni moja ndugu ni moja watu wanakatana katika udugu kama kafiri anaunganishwa katika udugu itakuwaje muislamu kwa muislamu mwenzie mara nyingine ni watu wa damu moja الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحابته وبعد Ndugu zanguni, ikiwa tuendelea kutaja baadhi ya zile hatari zinazowakumba wale wenye kukata udugu wao, angalieni hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasimulia, anasema arrahimu muallaqatun bil arsh huu udugu huu udugu umetundikwa katika arshi takul unasema udugu man wasalani wasalahu Allah mwenye kuniunganisha mimi Allah subhanahu wa ta'ala tamuunganisha waman qata'ani qata'ahu Allah na mwenye kunikata mimi ndugu basi Allah subhanahu wa ta'ala tamkata haya hujakata ndugu yako una salama kwa Allah wewe uko salama kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hii ni hadithi iko wazi maneno ya mtume alayhi salam bali wanachuoni wanataja sababu miongoni mwa sababu za watu kukata udugu na mimi nitataja sababu moja tu ziko nyingi sana tukipata munasaba biidhnillahi alkarim tutakuja kuzielezea sababu moja tu ambayo wanachuoni wanaisema wanasema almuqabalatu as-sayyi'ah ni kule kulipiza kule kulipa baya kwa baya hili ni jambo baya sana yani mtu amekufanyia ubaya na wewe ukamfanyia ubaya kwa sababu wenyewe wanasema kuna misemo humu imekuwa maarufu imeenea bali baadhi yao wakaandika hata katika vyombo vyao vya kusafiria wanasema ubaya ubwela mfano maneno ya juu yaye yani ubaya kwa ubaya huu sio uislamu huu sio uislamu wala sio katika mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sio katika mafunzo ya mtume alayhi salamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a wala haulingani uzuri na ubaya idfa billati hiya ahsan ondoa huo ubaya kwa ile njia iliyo nzuri zaidi fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu kaannahu waliyun hamim ghafla ukifanya hivyo yule ambaye baina yako wewe na yeye kuna uadui baina yenu anakuwa rafiki kipenzi mwandani kabisa haya ndio mafunzo ya Qur'an kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim na wala hawapewi haya isipokuwa wale wenye kusubiri na wala hawapewi haya isipokuwa wale wenye nasibu adhim inda Allah subhanahu uko wapi mafunzo haya wengi katika sisi mtu akikufanyia ubaya mara nyingine ndugu yako wa damu akikufanyia ubaya wamrudishia ubaya ah umepata wapi wewe bali hebu tuongeze sababu nyingine ya pili sababu ya pili kwa kumalizia hutuba ni sababu maarufu kwa sisi wanasema ahlul ilmi sababu ya pili miongoni mwa sababu za watu kukatana katika jambo la udugu ni suala la kuchelewesha kugawanya mirathi. Hili jambo lina hatari sana. Wacha tuseme tu, suala la kuchelewesha kugawanywa mirathi. Mtu kafariki, alafu ile mirathi inabakia tu, wakati Uislamu umeweka utaratibu. Mtu yoyote akifariki katika Muislamu, basi kwanza ile mali yake ifanye kazi ifanye kazi ya kushughulikia mazishi yake jambo la kwanza mazishi yamekwisha bali yaangaliwe madeni jambo la pili madeni yameisha liangaliwe jambo la usia marehemu alihusia nani apewe nini jambo la tatu lakini kadhalika hayo yakiisha basi watu wagawane mali ya mirathi na hiyo ndiyo salama kwao suala la watu kuacha mirathi miaka na mikaka mara nyingine wale, wale ndugu wale waliozaliwa tumbo moja wakatangulia pia mbele ya haki wakabakia vijukuu huku kazi iko hapo ni watu kucharangana na kupambana haya si yapo katika jamii si yapo tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi sisi tuyaendee haya mafunzo hali ya kuwa tumeyaelewa tuyafanyie kazi na hiyo ndiyo salama kwetu kinyume na hivyo ndugu zanguni katika imani tutaendelea katika dhambi ya kukata udugu kana kwamba vile dalili za Qur'ani au dalili za sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam kana kwamba hatuzioni aqulu ma tasma'un wallahu a'la wa a'lamu wa atubu